Oni koji su kršteni u svetoj pravoslavnoj kanonskoj crkvi, oni koji su se spremali, koji su pomoćima postili ovaj veliki post po blagoslovu svojih duhovnika i sveštenika i poste sredom i petkom, naravno po ritmu crkve, onako kako je gospod kroz crkvu i blagosloveo, koji se trude da se bore sa grehom, da omivaju svoje grehove kroz ispovest i kroz uzdahe i po Božjem daru i suze pokajanja koji se trude da budu sinovi crkve, a ne sinovi ovoga veka, da priđu i da se nahrane od istočnika besmrtnosti, od ovog najvećeg dara koji je ljudskome rodu dan, da i sami osete šta znači biti besmrtan, šta znači biti sudeonik Carstva Nebeskog sa iskrenom verom, s ljubavlju kao što smo pozvali da pristupimo.